Etxez, etxezko langilean berrogeita mairu lekukotasun bildu ditu labek bere inkestan. Haiek azaldututen bezala, kopuruan gutxi da, baina ala ere zenbaki horiek adierazgarriak dira. Gehiengoa emazteak dira, askotan diplomarik gabekoak eta denbora erdi zari direnak. Baldintza prekarioak beraz, eniauta jamendi lab sindikatuko kidearen hitzetan. Hortaz gain inkestak, instituzioek haien BTB-ak ez dituztela betetzen, azpimagatzen duela dio. Guretat importantea zela, gaur eta hemen markatza egun hori pixkata esateko haien lan balintzak prekarioak direla eta hemen guarduradun politikoek finentzatzen dituzten elkarte eta enpresa guzti horiek baituzte ardurak, finentzatzen bali dituzte segurtatu behar dutela haien lan balintzak e, eh, e, eh, respetatuak direna, eta gaur egun ez da eta hori ere inkestak erakusten digu. Beraz, hori guztia, iduritzen zaio importantea dela, eta bereziki momentu honetan nun badakigu frantses estatutik murrizketak etorriko direla, murrizketa horien aurretik e, departamentua ia abisatu du sektore honetan izango ziren murrizketak eta seguraski diru ez dagolako e, lan giren lan, lan balintza horiek prekarizatuko dituztela oino gehiago, beraz e, badagaraia ia sektore guztiontako langileak mobilizatzeko eta antolatzeko. Eina eta jamen diren ustean, bertako itzarmen kolektiboen idaztea berrezua ikusten du, Parisen egindako itzarmen kolektiboek ez baitute emengo beharrei erantzuten bere ustez. Gu betidanik esaten dugula, e, frantzes estatutik e, hartzen diren erabakiak ez direa on emengo langilendako. dako. E, departamentutik hartzen diren neurri horiek bereziki ekonomikoak badakigu oso ondo ez direla on izanen sektore hontako langilendako eta e, kanpotik erabakitzen diren e, erabakiak izan e, Paue, Bordale edo Parisetik batxarrak direla ere langilendako. Beraz guk pentsatzen dugula e, hemen e, lan egiten dugula Pentsatzen dugu hemen negoziatu behar dugula eta hemen borrokatu behar dugula eta erabaki. Beraz, e, hori da hartzen dugun bidea eta bitresnoietan hoietan badago pribaturako aldarrikatzen dugun la komision pariter lokal, edo bertako negoziazio erremu bat, eta publikorako eh, CSTI, eh, Komite Sozial Territorial Interkomunal bat, eh, publikoko langile guztien dako. Eta hortan, iduritzen zaigu, langile hoien lan betzen alko genituzke emendik erabakiz. Horretarako bi itzarmen berezia ipatzen ditu, bat sektore pribaturako eta bestea sektore publikorako. Horrek aien ustez, lanbaldintzen hobetzea obetzea adieraziko luke bertan ziren ere egualdetik etorritako langileak, han ere antzeko baldintza prekarioak pairatzen dituztelako langile horiek. Hori azaldu digu hane eskondriaz labeko kideak. Prinzipio zerralitatea e, bi aldetan ezberdina da, baina bueno, bai dituzte antzeko eh, ugari eta gure aldetik bai borrokatu behar dugula e, Estatu Espainoleko itxarmenak inposatzen zaizkigula askotan, baina gure negoziazio kolektiboa sektorenetan e, igualdoa gehiago lotuta herriko etxeetara eta, eta enpresa pribatu konkretu Baina bai aldarrikatzen dugula, e, Ipar Euskal Herrian bezala, behar ditugula lanbaldintza duinak eta, eta sektorea bere horretan arautzea. Bi ekazpi jatu dutenez estatu espainolean edo frantsesean aurrekontuetan mugizketak aurre ikusten diren garaionetan honetan, behar oraindik handiagoa da. Bestalde apililak lehenean, sozial eta medikuntza sozial sektoren mobilizazioan batuko direla adierazi dute.